horren uh, latzak ez ditu nahi bizi, behaz uh, gure toskak eman ditugu uh, Macroni, gure bezala europear bat uh, baita, eta izi gari importanta da gure lugaldeetan, beste lugalde gilikitzea ezin eta bezzer estia, ezin frantzian behizik uh, Guk uh, hemen um, mugal onduan izanez, frantziako ipurdi zorantz jartzen gira, eta ez dugu hori nahi, guri naik edia da, Europa irikiat uh, bizitzia, eta biztan da, eskola erdi dintzalea, beste alderdian Euskarin uh, izanez, eta parte bate uh, behaz Nafarroan, gure naiki eria da, Europan uh, segitzia, eta lugalde horiek ilan lagnean hartzeko.